Chunka kimsayoq kaq kapitulo. Templo kanang manta. Templo manta yoxich lluqsichkaptinmi huknin discípulon Jesus tanerja. Yachachiko, hawai kay hatuhatun rumikunata. Hawai hatuhatun kay templota. Chaymi Jesus nerja. Ari, hawapaykuichik allinta. Manam chulla rumipas perjas jaja puchungachu liu tuñichisqa hakanga. Jesus kutimunanpaq tukuy ima pasakunanmanta. Chaymantam rirqaku olivos mojoman. Chay mojoqa timplupa waklauchimpampim kachkan. Jesús chaypi tiachkaptinmi Pedro, Jacobo, Juan, Inaspa, Andres, zapampita porjako. Yacha chico, willay kuya, haykapitaq kaynis haykikunaqa kanqa, Imaynamaya chasaqku tukuy chaykuna complikunantaqa, hinaptinmi Jesús ñataq nirqa. Allinta hawakuychik, yanqataq pipas pantachisunkichikman. Achkaqmi hamunqaku ñuqapa sutiypi, ñuqam kani Cristo nispa. Chaynata rimaspankum achka runata pantachinqaku. Ichaqa guerrakunamanta, otaq guerrakuna kananmanta parlaqta uyarispaykichinqa, ama mancha manchakunkichikchu. Chaykunaqa sucedikunqam, ichaqa manaraqmi kay tiempopa tukunqaraqchu. Huk nasyonmi peleanja huk launasyonwan, kanqataqmi kay piwakpi terremotokunapas, chaynataq muchuykunapas. Kaykunaqa ñakariykunapaq kuichi. Hamkunaqa kikikichikiyakuy dakuychik. Hamkunaqa juzgadukunaman entregasqam kankichik, inaspam huñunakuna wasikunapi mahasqa kankichik kunapa, kunapa gobiernakunapa, reykunapa ñawpaqninmanmi ñuqarayku pusasunkichik, chaynapim paykunamanpas willankichik ñuqamanta. Manaraq kay tiempo tukuchkaptinmi ñuqamanta allin noticia lliw nacionkunapi willakusqa kanqa. Autoridadkunaman apasuptikichikqa, amam llakikunkichikchu imam ni Diosmi kichik chay ratupi imam rimanaykichiktaqa. manam kikillaykichikman churimankichikja. Chuya espiritum kichik imam Runakuna rimanaykichikta. Runakunam ha. traicionanja wañuchinanpaq, Taitampas churintam traicionanja. Chaynatakmi wawa churinkunapas tayta mamankupa kontrampi hatarispa uñuchinjaku. Ñuqaraykum liapa runakuna Ichaha kaipachapa tukupainin pachapa nyuhapi takiahtam Dios ha salvanja. Dios manta willakoj Daniel mejelljarga, por machej millakuypaj kajmanta. Pipas kay leja entendichon. Templopi chayta rikuspaykichinqa, judiapi kajkunaya ayjeychik urjukunaman. Wasipa hawanpi kajpas amañaya wasinmanja, imapas hurkuj yaykuchuncho. Chakrapi kajpas amaña pachan ujarejpas kutichuncho. Imaynaraj kanjaku chay punchawkunapi otaq ñuñuq Dios warmikunaqa. Diostayama kay kunaja para tiempupi ama kananpaq. Chay punchawkunapiqa llumpallumpay ñakariykunam kanja. Chayna ñakariyqa manam karhachu Dios kay pachata unanchasqanmanta punipas. Manañataqmi kanjachu haykapipas. Sichum Dios mana ashllayachinmanchu chay punchawkunata hinaptinqa, manachpipas librakunmanchu wañuymanta aswanqa akllashqankunaraykum ashlliyachinqa chay punchawkunata. Sichun pipas nisunkichik, hawaichi, kaypim kachkan Kristo, utaq wakpim kachkan Kristo nispa, inaptinga aman paykunata krinkichikchu. Rikurimunqam Kristo tukuh runakuna, hinaspa Diosmanta willakuq tukuhkuna. Chaynapi admirakuypaq milagrukunata ruraspa, liaparuna kunata ko pa runa ingañanankupaq. Ingañaypim rinqaku Diospa akllashqan runakunatapas. Kuidakuychikya, qamkunamanja lliwtam willaykuykichikña, manaraq pa Imaynam manta. Jesus Jesusmi nirja. Chay punchawkunapi ñakari tiempo pasaruptinmi inti tutayarunqa. mananyam achking hacho. Loserokunam wichimunqa. Siolokunapi tukuy ima kaqkunapas katkatatanqam. Chaymi llapachallan runakuna manta hamuq runata rikuanqaku puyupi, tukuy atiyniwan hinaspa kanchariyniwan hamuchkaqta. kunatam kamachisaq, kay pachapi kaq llapallan nasiyunkunamanta, may karupiña kaptinkupas akllashaykunata huñumunankupa. Igu sachawan rikchanachisqayta yayachaychik. Kalimankuna llullularaq kaspa iklirimuptinmi yachankichik, puquy hichpamushanta. Chaynaqa llapan isqaykuna susidikuptinmi yachankichik, tukupay timpuqa ichpallaña kasqanta. Chiqapta punimnikichik. Tukuy kaykunaqa complikunqa manaraqpas kay mira miray runakuna chinkachkaptinmi. Cielupi kaqkunapas chaynataq kay pachapas chinkanjam. Nisqaykuna michaqam mana chinkanjachu. Ichaqa manam pipas yachanchu ima punchawmi, utaq imay uram kutimunaytaqa. anghil kunapas manam yachanchu. Nitaqmi Diospa churinpas yachanichu, aswanja taytallaymi. Chaynaqa qamkuna yakuy dakuychik. Diosta ya tulla suyawaychik, haykapi kutamunaytapas mana yachasqaykichikrayku. Ukruna karuman illaruq hinam kanja. Manaraj illaruchkaspami runankunata kamachin wasinmanta nanachikunanpaj. Hinaspam sapakamaman imam rurananta hun. Punkupi kuidaktapas kamachinmi, rikchan rikchan llakananpaj. Chaynayaham kunapas wasiyuqpa imay oram kutimunanta mana yachachkaspaja listulla kaychi. Icharajpas kutiramunja tutayikuqta, otaq chawpi tutata, otaq gallo wajayta, otaq achikiamuqta manta Yanqañata qunqaymanta chayaramuspay, manusuyawachkaqta tariramuykichikman. Qamkunaman willasqaytaqa llapallamanmi nini, chaynaqa listullayá suyawaychik.